Antras skirsnis. Tuo metu 10-8 tūkstančiai metų prieš Kristų, tirpstant ledams, dabartinės Baltijos jūros vietoje formavosi ledimečio ežeras. Maždaug 8 tūkstančiai metų prieš Kristų jis susisiekė su vandenynu. Susidarė vadinama Joldijos jūra. Šaltas klimatas išlėto šilų. Joldijos laikotarpio pabaigoje tundra ėmė keisti spigliuočių miškai. Žmonių pasirodymas Lietuvos teritorijoje vyko kaip vėlyvojo paleolito santykinio populiacijos padidėjimo sudėtinė dalis. Akmens, medžio ir kaulo apdirbimo technika jau leido įsikurti net ir atšiauriomis sąlygomis, mokėta susiūti sausgyslėmis drabužius iš žvėrių kailių. Žmonės Lietuvos teritorijoje pasirodė dešimtajame tūkstantmetyje prieš Kristų. Bendro Europos mastu paleolito mezolito riba laikomi 16-13 tūkstantmečiai prieš Kristų. Lietuvos teritorijoje ji vestina vėliau. Žmonijos pakraščių akmens apdorojimo technikos pažanga vėlavo. Čia maždaug iki 8000 metų prieš Kristų dar tęsėsi epipaleolito kultūra priskirtina Madleno kultūros tipui. Lietuvos teritoriją ėmė įsisavinti du elnių medžiotojų srautai, slinkę iš vakarų, dabartinės Danijos ir Šiaurės Vokietijos, ir pietų, dabartinės Lenkijos. Pastarasis išryškėjo kaip svidrų kultūros 10-9 tūkstantmetis prieš Kristų atstovas. Šiuo metu Lietuvoje yra ištirta po kelias dešimtis Madleno ir Svidrų kultūros stovyklaviečių. Tuo metu elnių medžiotojai įsikurdavo tik laikinai, kraštas buvo labai retai apgyventas. B. Mezolitas Maždaug apie 7000 metų prieš Kristų vėl nutrūko Baltijos ryšys su vandenynu o ilgainiui susidarė vadinamas Anciliaus ežeras. Pasitraukų šiaurės elniams atsirado miškų fauna – briedžiai, elniai, šernai. Aštuntajame, septintajame tūkstantmetyje prieš Kristų Lietuvos teritorijoje gyveno pietinėmis Joldijos jūros pakrantėmis atklydę žmonės, kurių mezolitinė kultūra priskirtina bendrajame Europos maglemozės kultūros tipui. Lietuvos teritorija priklauso labiau nusistovėjusiai žemės plutos zonai. Žemės drebėjimai čia labai reti. Vis dėlto regiono žemės reljefo pokyčiai veikia Baltijos baseiną. Apie 5500-5000 metų prieš Kristų Anciliaus ežeras vėl susisiekė su vandenynu ir virto vadinama Litorinos jūra. Jos egzistavimo laikotarpiu dabartinių kuršių marių dugne susidarė antrinės kilmės gintaringieji sluoksniai. Septintuoju, ketvirtuoju tūkstantmečiais prieš Kristų didesnėje dabartinės Lietuvos dalyje susiformavo vietinė mezolito, vadinamoji Nemuno kultūra, įsirutuliojusi iš vėlyvųjų paleolito kultūrų. Jie apėmė vidurio lygumą ir teritoriją į pietus nuo Neries ir Nemuno žemupių. Šiaurinė Lietuvos dalis tuo metu priklausė iš Estijos išplitusiai kundos mezolitiniai kultūrai. Penktas, trečias tūkstantmetis prieš Kristų. Kirsnaus kaukulė leidžia apibūdinti Nemuno kultūros žmonių antropologinį tipą. Tai buvo siauraveidžiai ir ilgagalviai europidai. Vėlyvojo mezolito metu klimatas atšilo. Vidutinė metų temperatūra buvo porą laipsnių aukštesnė už dabartinę. Švelnesnės gamtinės sąlygos ir žymiai pažengusi mezolitinė akmens ir kaulo apdirbimo technika medžioklę darė efektyvesnę, leido geriau įsikurti. Stovyklavietėse jau gyventa ilgiau. C. Sėslių gyventojų įsikūrimas Europoje bendrumas tuneulitas pakeitė mezolitą 6-5 tūkstantmetyje prieš Kristų. Lietuvoje ankstyvasis neolitas apima 4-3 tūkstantmetį prieš Kristų. Neolitas Lietuvos teritorijoje prasidėjo vėliau negu pasibaigė labiausiai pažengusioje pietų Mezopotamijoje žalvario amžiaus pradžioje datuojama šeštuoju tūkstantmečiu prieš Kristų. Ketvirtą, trečią tūkstantmetį prieš Kristų klimatas dar labiau atšilo, tapo švelnus, Subborelinis Lietuvos teritoriją padengė lapuočiai miškai. Šiomis sąlygomis Lietuvos gyventojai spietėsi jau nuolatinėse ar bent ilgalaikėse stovyklavietėse, neolitinė gludinto akmens technika leido geriau medžioti, žvejoti ir įsikurti. Įsisavinta dekto molio keramika išsprendė daugėjančio maisto talpinimų, gaminimo bei atsirandančių jo atsargų saugojimų klausimą. Greta šunų jau imta laikyti nedaug jaučių – augalų rankiojimas įgavo kaplinės žemdirbystės elementų, žinota, kanapė ir sora. Žvejyba pagyvino medžio luotai ir irklai. Gyventas stulpinės konstrukcijos medžio pastatuose. Pietų Lietuvos teritorijoje mezolitinė Nemuno kultūra virto ankstyvąją neolitinę. Lietuvos šiaurės vakarų dalyje gyvavo neolitinė Narvos kultūra. Ankstyvojo neolito laikotarpiu Ji buvo gana izoliuota. Narvos ir Nemuno kultūros žmonių antropologiniai rodikliai nedaug skyrėsi. Nemuno kultūrai atstovaujanti mezokraninė siauraveidė turlojiškių kaukolį liudija mišrų su šiaurės rytiniais Lietuvos kaimynais stipą. Negausios ugrofinų, šukinės, keramikos kultūros grupės – Trečiojo tūkstantmečių prieš Kristų antroje pusėje įsiterpusios į Europidų apgyventą teritorijos masyvą – didesnės įtakos neturėjo. Narvos kultūros žmonių antropologinis tipas taip pat buvo europidinis, mezokraninis plačiaveidis. Narvos kultūros gyvenvietėse rasta gintaro papuošalų dirbtuvių ir lobių. Dievybę žmogiškų veidų vaizduojantis medžio stulpas ir kaulinės sapeiginės lasdos su briedės galva – liudija gamtos jėgų įkūnėjimo kultą, briedės galva, briedžių briedės simbolis. Antras. Indoeuropiečiai ir baltai Lietuvos teritorijoje. A. Virvelinės keramikos kultūros žmonės. Negausūs antropologiniai duomenys leidžia tik labai apibendrintai apibūdinti nuo paleolito pabaigos iki vėlyvojo neolito Lietuvos teritorijoje gyvenusius europidus. Neolito gyventojai be abejo vertintini kaip etninis lietuvių protėvių komponentas, tačiau lemiama šių protėvių etnogenezijos vaidmuo atiteko atėjusiems į šias vietas indoeuropiečiams. Nuo to laiko šio pagrindinio etnoso nurodytosios dalies istorija klausėsi dabartinės Lietuvos teritorijoje. Šiandien apie mūsų indoeuropiečių protėvius geriausiai sprendžiame iš paties lietuvių etnoso – Lietuvių kalba priklauso indoeuropiečių kalbų šeimos baltų šakai. Šiuo metu labai intensyviai vystosi indoeuropiečių ir baltų kilmės hipotezės, todėl nelengva jas apibendrinti, taip padatuoti bei sinchronizuoti baltų ar lietuvių atnasų įsiskyrimą ir susidarimą. Aišku, yra tik viena. Atėję į Lietuvos teritoriją, indoeuropiečiai susidėjo su čia buvusiais gyventojais. Pastarųjų substratas kažkiek galėjo paveikti ateivių šnektas, tačiau vis dėlto įsigalėjo indoeuropiečių tarmiais. Indoeuropiečių protyvinės klausimas iki šiol lieka neatsakytis. Lietuvos teritoriją jie pasiekė iš pietų ir pietvakarių. Indoeuropiečiai siejami su vadinamos virvelinės keramikos ir laivinių kovos kirvių neolitinę kultūrą manoma buvus bent dvi virbelinės kultūros žmonių bangas. Trečiai tūkstantmetį prieš Kristų į dabartinę Lietuvos teritoriją atkleisdavo tik pavienės jų grupės, neįkurdavusios ilgalaikių gyvenviečių, o šio tūkstantmečio pabaigoje, antrojo tūkstantmečio pradžioje, virvelinės kultūros žmonės čia įsigalėjo galutinai. Ankstyvoji virvelinės keramikos kultūra apimė plotą nuo Alpių ir Reino iki Baltijos ir Volgos baltai, tiksliau dar prabaltai, buvo bene šiauriausiai indoeuropiečiai rytus nuo Baltijos jūros. Su jais siejami trys archeologinių kultūrų arealai – Pamarių, Nemuno ir Žemutinės dauguvos dalies baseinai, Dniepro aukštupio ir Fatjanovo Volgos aukštupio. Jie susiklaustė savarankiškai, veikiausiai jau įsiskyrus ir skylant baltams – Chronologiškai Dniepro realo kultūra buvo šiek tiek vėlesnė už Pamarių, o Fatjanovo už Dnieprų. Pamario kultūra išlaikė ryškiausius bendruosius virvelinės kultūros bruožus. Rytų Lietuvoje įsigalėjo ne iš karto. Čia dar ir antrąjį tūkstantmetį prieš Kristų vyravo vėlyvoji Narvos kultūra – Pamario neolitinė kultūra egzistavo nuo trečiojo tūkstantmečio prieš Kristų pabaigos iki antrojo tūkstantmečio pirmojo ketvirčio pabaigos. Virvelinės kultūros žmonės buvo gyvulių augintojai ir mokėjo dirbti žemę. Augino kviečius, miežius. Mirusius jie neretai laidojo suriestomis kojomis. Narvos kultūros mirusieji būdavo kai kada apibarstomi okeriu. Antropologinis prabaltų tipas nebuvo vienalytis. Šiaip vyravo dolichokraninis, aukštas smegeninės kaukulės, nulaidžiaus kaktos ir siauros nosies tipas. Baltų tarmės buvo palyginus nedaug nutolusios nuo indoeuropiečių prokalbės. B. Baltų raida iki antikinės civilizacijos poveikių. Apie 20 amžių prieš Kristų Pamario ir Dniepro aukštupio virvelinės kultūros arealuose išiškėjo baltų praukalbės tarmėmis kalbantis etnosas. Indoropiečių kalbų šeimoje artimiausi baltams yra slavai. Jie, baltai ir germanai, kai kada įskiriami į šiaurinių indoropiečių grupę. Tačiau tradiciškai, nors ir kiek senoviškai skiriant indoropiečius į rytinę, sateminę ir vakarinę kentuminę šakas, baltai ir slavai lieka pirmojoje, o germanai antrojoje šakoje. Greta tradicinio grinųjų baltų kilmės aiškinimu yra iškelta Venedų instrato hipotezė. Venedai, dabar jau išnykęs indoeuropiečių etnosas, palikęs vietovardžius didžiuliame plautę nuo Baltijos iki Adrijos jūros. Pietuose su jais susidūrė romėnai, šių dienų Latvijos teritorijoje baltų asimiliuojimus Venedų likučius 13 amžiaus po Kristaus pradžioje mini vokiečių šaltiniai. Lietuvoje užtinkami Venedų etnonimą primenantys vietovardžiai. Šie faktai verčia susitaikyti su Venedų buvimo pamario kultūros arele tam tikrą galimybę. Kai kas mėgina teikti, kad Venedai galėjo būti netgi anksčiausiai į Lietuvos teritoriją atėję indoeuropiečiai – tačiau dėl to dar nebuvo išsamei diskutuota. Todėl labiausiai reikia orientuotis į grinai baltiškąją indoeuropietiškųjų lietuvių protėvių kilmę, kartu labai atsargiai vertinant antrojo, pirmojo tūkstantmečių prieš Kristų ir net vėlesnių šimtmečių etninę Lietuvos istoriją. Žalvario bronzos dirbiniai Lietuvos teritorijoje atsirado antrame antrojo tūkstantmečio prieš Kristų ketvirtyje. Tačiau vietinė jų gamyba prasidėjo tik apie 1500 metus prieš Kristų žalvario ginklai, įrankiai ir papuošalai buvo daromi iš brangiaus atvežtiniai žaliavos. Jų turėta nedaug, todėl jie nepakeitė neolito gyvenimo būdų. Tačiau išbaigtos vietinės gamybos formos ir jų kitimas liudyje, kad jau buvo susiklošiusi vietinių amatininkų terpė įgėjusi šių prabangių reikmenų gaminimo įgūdžius. Žalvario amžiuje, Pamario kultūros areale, žemė buvo dirbama akmeniniais gyvatgalviais kapliais. Kadangi pagrindinis verslas buvo gyvulininkystė, medžioklė ir žvejyba tik nežymiai papildė maisto išteklius. Apibūdinti gyvatgalvių kaplių arealo gyventojus nelengva, nes rytinėje jo dalyje ankstyvojų žalvario amžiaus laikotarpiu vyravo dar narvos, o ne virvelinės keramikos kultūra. Vakarinės arealo dalies duonkalnio mezokraninės kaukolės yra gana aukštos platoko veidų. Galima apibendrintai išryškinti du pagrindinius žalvario amžiaus. Jis tęsėsi iki pirmojo tūkstantmečio prieš Kristų vidurio paužymius. Mirusiųjų palaidojimus pilkapiuose vakarinėje ir įtvirtintas gyvenvietės, labiausiai kalvose rytinėje Pamario kultūros arealo dalyje. Antrojo tūkstantmečio prieš Kristų paskutinį trečdalį Pilkapiuose greutinius pakeitė degintiniai palaidojimai. Šis paprotys plito iš padunojo, iš kur buvo gaunama ir bronzos komponentų žaliava. Vakarinis pilkapių kultūros arealas palaikė ryšius su pietų ir vakarų kaimynais, nemažai tai lėmė gintaro prekybą. Rytinio įtvirtintų gyvenviečių arealo išoriniai kontaktai mažiau pastebimi. Jei neulitas ir žalvario amžius Lietuvos teritoriją pasiekė labai pavėlavę, tai geležies amžius chronologiškai vėlavo kur kas mažiau. Tačiau nepamirštinas ir kontrastas tarp šio amžiaus pagreitėjusios civilizacijos raidos ir skurdžiųjų apraiškų pirmaisiais jo šimtmečiais Lietuvos teritorijoje. Pirmieji geležies dirbinių požymiai čia pastebimi tik pirmojo tūkstantmečio prieš Kristų antrojo ketvirčio pradžioje, o vakarų Europoje – jau devintajame amžiuje prieš Kristų reiškėsi įsivyščiusios metalo industrijos Halštato kultūra. Ankstyvasis geležies amžius Lietuvos teritorijoje apima pirmojo tūkstantmečio prieš Kristų antrąją pusę. Čia dar nemokėta pasigaminti geležies iš vietinės balų rūdos, o geležies dirbinių iš kitur buvo gaunama nedaug. Beje, tuo metu sumažėjo ir bronzos dirbinių. Šio meto įrankių inventorius gali atrodyti netgi skurdesnis, tačiau pastebima ryški žemdirbystės pažanga. Vis dėlto gyvenimo sąlygos atšalus klimatui šiek tiek pasunkėjų. Ankstyvajame geležies amžiuje, anksčiau minėtame Pamario kultūros areale, baigė susiklaustyti vakarų ir rytų, įvertinant Dniepro baltus dar vadinamus ir centro, baltų etnosai atitinkamai siemi su pilkapių ir pilekalnių įtvirtintų gyvenviečių archeologinėmis kultūromis. Iš pastarausios dar žalvario amžiuje išaugo vadinamosios brūkšniuotosios keramikos kultūra. Pietuose baltai ribojusi su iranėnų šeimos indoeuropietiškaisiais skitų ir sarmatų etnosais. Sunkiau ištirti vakarų baltų kontaktus su venedais ar germanais ir apskritai baltų kontaktus su slavais, kadangi dėl pastarųjų archeologinio palikimų iki šiol yra daug prieštaringų nuomonių. Trečias. Lietuvių gentinis etnosas. A. Civilizacijų prieateimas prie baltų. Pirmaisiais amžiais po Kristaus vakariniai baltai, daugiausia per tarpininkus, užmesgė prekybos ryšius su Romos imperijos provincijomis. Prasidėjo nedidelis, bet vis dėlto darantis tam tikrą įtaką baltų gyvenimui antikinės civilizacijos poveikis. Didysis tautų kraustimasis šį poveikį nutraukė, tačiau ankstyvųjų viduramžių pabaigoje, 10-11 amžiai, besiklostančios ir besiplečiančios lotiniškojų vakarų Europos ir bizantiškojų rytų Europos civilizacijos pradėjo tiesiogiai susidurti su baltais. Tai keitė baltų gyvenimo ir gyvavimo sąlygas. Pirmojo tūkstantmečio po Kristaus pirmoji pusė vadinama Lietuvos senuoju geležies amžiumi. Lemiamas jo veiksnys – baltai išmoko iš vietinės balų rūdos pasigaminti geležį patys. Vietinę geležį papildė keliaraupai padidėjęs metalo importas. Geležiniai įrankiai labai pagyvino darbą. Kirvis leido iškirsti lydimui kur kas didesnius miško plotus. Pjautuvas ir dalgis – nukirsti šių plotų pasėlį ir paruošti šieno atsargą žiemai. Kiekybiškai ir kokybiškai išaugusi žemdirbystė labiau susieja auginamus gyvulius su paskirų giminių ūkiais, pastoviais laidarais ir gardais. Išgaunami pragyvenimo ištekliai – ir juos išgaunančios darbo priemonės pavieniais atvejais ėmė peraukti į ilgalaikės sankaupas. Šios sankaupus ėmė virsti turtu su iš to sekančiais prestižiniais poslinkiais. Palyginus gausų žalvarių ir vis dažniau įgyjamų sidabro kiekiai, lėmė lobių įsiskirimą iš turtų. Nesunkiai prieinama geležis skatino turtus bei lobius saugančių ir atimančių ginklų gamybą. Per pirmosius amžius po Kristaus baltai pasiekė tai, ką vakarų Europa buvo pasiekusi prieš kelis šimtus ar net tūkstantį metų. Tai rodo didelį atsilikimą, bet nereikia pamiršti, kad jis palyginus labai greitai buvo sumažintas. Pirmas žinomas baltus aprašantis šaltinis Romos istoriko Tacito Germanija, apibūdinantis jų gyvenimą pirmojo amžiaus po Kristaus pabaigoje, pažymė ginkluotėje dar vyraujant medžio vėzdus – ir nesidomėjimą romėnų pinigais, tačiau vadina baltus gerai žemdirbiais. Tacito informacija buvo šiek tiek pavėluota, sparčiai auganti baltų žemdirbystė lėmė palyginus gausaus metalinio inventoriaus atsiradimą jau pirmojo antrojo amžių sandūroje. Tuo metu ir buvo parašyta Tacito Germanija. Mirusius imta laidoti su daugybė įrankių, ginklų ir papuošalų, vakarų baltų žemėse pradėjo plėsti pinigai, Netrukus atsirado jų lobiai. Turto kaupimas slėmė giminių diferenciaciją, turtingų giminių įsiskyrimą. Darbo našumų didėjimas skatino patriarchalinių vergų atsiradimą. Vergai išlaikė kaip atskirą terpę gentinę diduomenę. Įtvirtintos gyvenvietės nebegalėjo sutalpinti giminių didėjančių ūkių. Atsirado atviros gyvenvietės įtvirtintos diduomenės sodybos ir apsaugos slėptuvės – naudojamos tik pavojaus metu. Pirmojo tūkstantmečio viduryje plintantys nedideli, o vėliau augantys piliakalniai liudija galimybių turtų ir valdžiai kaupti didėjimą. Stiprėjantį gentinį diduomenį lėmė pastovesnių ir stambesnių teritorinių junginių susidarimą, o tokių junginių gyvavimas labiau apibrieštų paskirų baltų etninių struktūrų įsiskyrimą. Pirmasis baltų genti šaltiniai nurodo antrajame, trečiajame amžiuje – galindus, sūduvius, sėlius. Tiesa, tai pilkapių kultūros arealo gentys. Šiuo paužiūriu sunkiau apibūdinti brūkšniuotosios keramikos kultūros arealą. Apie jį pirmojo tūkstantmečio rašytiniai šaltiniai neusimena, tik neseniai jame surasti pirmieji šio tūkstantmečio pradžiaus palaidojimai. Etninius procesus, vykusius pirmajame tūkstantmetyje po Kristaus, sunku apibūdinti – Aišku tik tai, kad pirmaisiais amžiais po Kristaus netoli Lietuvos gyveno gotai. Pirmojo tūkstantmečio viduryje hunų ir alanų įsiveržėliai pasiekdavo šių dienų vidurio Lietuvą. Taigi didžiojo tautų kraustimos įvykiai kažkiek užkliudė ir Lietuvos gyventojus, tačiau daugiausia paukyčių atnešė slavų veržimasis iš pietų į Dniepro baltų žemes, prasidėjęs šeštame, septintame amžiuje. Pačioje Lietuvos teritorijoje šiuo metu irgi daug kas keitėsi. Rytų baltai buvo lietuvių ir latgalių protėviai. Lietuvių ir latvių kalbos įsiskyrė iš baltų prokalbės šeštajame, septintajame amžiuje. Be to, su brūkšniuotosios keramikos kultūra siemi rytų baltai pirmojo tūkstantmečio viduryje – ėmė verštis į šių dienų vidurių, o vėliau ir į vakarų Lietuvą asimiliuodami vietinius gyventojus. Šitaip lietuvių gentis praplėtė savo teritoriją ir pritraukė naujų žmonių. Rašytiniai šaltiniai apibūdina lietuvių etnoso teritorinę struktūrą tik 13 amžiuje, bet iš jos galima suvokti, kaip šis etnosas plito nuo pirmojo tūkstantmečio vidurių. Lietuvių genties lopšių reikia laikyti Lietuvos žemę siaurąją prasme. Tai teritorija tarp Nemuno vidupių, Neries ir Merkių. Į ilgainių įsiplėtė į pietus iki Nemuno aukštupių, asimiliuojant jautvingius ir į šiaurę pimdama dešinėje Neries pakrantę iki jo santako su šventaja. Labai anksti lietuvių gentis apimė Nalšio žemę, šių dienų šiaurės rytų Lietuvą. Kaip ir Lietuvaus žemė, Ši teritorija priklausė brūkšniuotosios keramikos kultūrai. Deltuvo žemė įsidėstė apie šių dienų Ukmergę, tai irgi viena seniausių lietuvių genties teritorijų. Gana anksti lietuviai įsisavino sritį apie šių dienų Kauną. Dalis tos ryties sudarė nerie žemę kairiame šios upės žemupio krante. Iš šio rajono lietuviai plito į šiaurę ir vakarus. Šiaurinis rautas pasiekė žiemgalių žemės ribas, palei lėvenį ir mūšą. Didžiausias teritorinis darinys čia buvo upytei žemės rytis apie panevežį. Šitaip lietuviai su pausėlių žemę šių dienų anikščių kupiškių rokiškių apylinkiais. Iš vakarų upytė, pietų deltuva ir rytų nalšia. Vakarinis rautas iš Kauno apylinkių pasiekė šių dienų pietų žemaičių dūnininkų gyvenamą plotą, asimiliavus kuršius, ar jiems artimus vakarų baltus, čia susidarė lietuviškas žemaičių etnosas.